Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce mandat m'a été confié par les AESTAR, Horrek egan nahi du aztarrek eman didatela agintaldi hori eta nahi dut kontseiluak adierazi dezala berak kentzen didala. Ez dut nik aztarren konfiantza euh, urratzen, euh, gehiengoak euh, du egiten. Ou en tout cas qui ne veut plus l'exercer en mon sens. Donc c'est le groupe majoritaire Beraz gehiengoak kenduko dit agintaldia eta formalki beritz aurkeztuko dut nere burua ondotik agerian usteko ez dudala nik demisionatzen ez naizela eskapatzen baina kentzen didatela erriaren alde lan egiteko ahalmena